بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محترم براد برادر مجاهد لار مهاجر لار لار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ أبو مصعب سوري حفظه الله من كتابه دعوة المقاومة الإسلامية العالمية درس درس مز muqaddimada davom etyapti alhamdulillah. Bugun darsimiz Mustavayatul muqawama degan unvondan iborat ekan. Mustavayatul muqawamaning ma'nosi shunday bo'ladiki, jihodning darajalari. Kurash qilishning darajalari. Ustoz aytadiki, kimki shu kurashga ishtirok qilmoqchi bo'lsa va jihod fisabilillah uchun maydonga tushmoqchi bo'lsa va Alloh taolaning dushmanlar bilan kurashaman deysa, bu albatta uchta bosqichlardan o'tadi. Buning uchta darajalari bo'ladi. Birinchi darajasi al-atifatu diniya al islomiya Ya'ni islomiy diniy tuyg'u. Islomiy diniy g'ayrat va hissiyot. Ikkinchi irodatul qital. Jangning irodasi. Uchinchi al-aqidatul jihadiyya. Jihodiy aqida. Bu 3 ta daraja bo'lar ekan har odamda. Birinchi odamda g'ayrat bo'lish kerak. Islomiy diniy g'ayrat bo'lish kerak. Tuyg'u, hissiyot bo'lish kerak. Ikkinchi o'rinda iroda bo'lish kerak. Uchinchi o'rinda endi maydonga tushadi u. Maydonga tushgandan keyin tushunish kerak nima uchun jang qilyapman men. Uni biz aqida deb nomlaymiz. Uni ahli ilmlar, salaf solihlarimiz aqida deb nomlaydi. Nima uchun musulmonman? Shuni bilish bu aqida birodirlar. Alloh bir payg'ambar, u bu bunga iymon keltirish bu musulmon nima uchun musulmonman mana shu aqidam borda shuning uchun musulmonmanda boshqalardan ajralib turaman birodarlar birinchi daraja shu ekan al atifatu diniya al islomiya islomiy diniy g'ayrat va qanday bu vujudga keladi dinning umumiy tushunchasini bilgandan keyin shu vujudga keladi dinni bilmaydigan odam nima qiladi? U tushunmaydi o'sha narsani. Dinning umumiy tushunchasi namoz, roza, zakot, haj shu narsalarni tushunadigan odam shu to'yg'i unda bo'ladi. Birinchi narsa shuki, dinning umumiy tushunchasi shu islomiy diniy g'ayratga sabab bo'ladi. Ikkinchi sabab nima? Wal mawruthatu at-tabi'iyya lin-nakhwati wash-sharaf. Tabi'i merosda topilgan g'ayrat va sharofat. Uchinchi sabab val iba val hamiya ladal fard. O'zi sharofatlik, g'ayratli xonadonidan masu. Bir ohangarning bolasi. Uchinchi sabab shaxsiy g'ayrat va g'urur bo'ladi. Bu uchinchi sabab. Birinchi sabab nima? Umumiy diniy tushuncha. Ikkinchi sabab xonadoniy sharofat va g'urur. Va uchinchi sabab shaxsiy sharofat, shaxsiy g'ayrat va shaxsiy g'urur. Bir odamda diniy tushunchasi bo'lmasa va oilaviy jihatdan ko'p katta odam bo'lsa, unda shu narsa paydo bo'lmaydi. Ya bir odamda diniy tushuncha bor, lekin g'ayratlik, sharofatlik oilada emas u. Unda ham mushkildan paydo bo'ladi. Va paydo bo'lsa o'zining shaxsiy nimasi bo'lishi mumkin. Misol uchun u sartaroshning bolasi yo bir shunday haqir sanaladigan bironta ishni qiladi, uni otasi ya o'zi bunda ham g'ayrat paydo bo'lib qolish mumkin. Lekin hech kim shunday o'ylamasinki, biz bironta ishni ya ish ishchini past ko'ramiz. Yo'q. Unday gap yo'q. Lekin aksar shunday bo'ladiki, bu sartaroshlik va hokazo ishlarni qiladiganlar jamiyatning g'amidan ko'p uzoq yuradi. Ular o'zlarining g'amida yuradi. Bo'ldi, ummatga nima bo'lyapti, ishi yo'q. Shuning uchun ularda ko'proq shu g'ayrat topilmaydi. Mayli qanday bo'lsa ham, bu uchta narsa sabab bo'ladi insonga. Dinning umumiy tushunchasi xonadoniy sharofat, naqvat, g'urur va shaxsiy g'urur. Nima uchun bo'ladi? Bu zulmga javob bo'ladi. Ishg'olga javob bo'ladi. Ishg'olgarlarning zulmini ko'rgandan keyin tabiiy unda bir javob berish bir to'yg'u paydo bo'ladi. Bu ishg'olgarlar kelib ishg'ol qiladi, zulm qiladi, qavmning, millatning nomusini va izzatni dini bo'lsin, hadoraviy bo'lsin, shaxsiy bo'lsin, hammasini bosib tashlaydi. Hammasini poymal qiladi. ishg'olgar o'zi ham qiladi, uning yordamchilari ham qiladi. So'ngra bu dini va islomiy g'ayrat shu odamda bu ishg'olgarlarga qarshi bir kurash tuyg'uni vujudga keltiradi. Shu ishg'olgarlarga qarshi bir narsa qilishim kerak. Va uning qalbi va zamiri qaynab turadi. Men bir narsa qilishim kerak. Nima uchun meni vatanimni bosib oldi bular? Nima uchun nomuslarimiz tajovuz bo'lyapti? Nima uchun karomatimiz, sharofatimiz poymol bo'lib ketdi? O'ylaydi buni. Mana endi shu fikr keldimi? Ikkinchi bosqichiga. Ikkinchi bosqich nima? Bularga qarshi jang qilish kerak. Jang qilish irodasi bu iradatul qital bo'ladi. Ikkinchi bosqich bu. Har mujohid shundan o'tgan. Wa hadhihi asasu takawunil qudrati ala fi'lil muqawamati wal jihad. Bu jang irodasi, jang niyati shu kurash va jihadning birinchi asosidir. Asos bu. Kurash va jihadning asosi shu. Iroda bo'lish kerak. Bu iroda degan narsa aqlda, qalbida va nafsda paydo bo'ladi. Amal qilish uchun iroda bo'ladiki, bir narsa qilay men. Va hi awwal marahil. Amalning birinchi bosqichlaridan hisoblanadi bu. Iroda bo'lmasa, niyat bo'lmasa odam ishlamaydi. bironta ish qilaman deb iroda qilmasa, o'shni qilmaydi-da u. Niyati yo'qdi unda. Shuning uchun birodarlar, Alloh taolo munofiqlar to'g'risida shunday deydi. Jihad qilmay o'tirib turgan munofiqlar to'g'risida Alloh taolo Tavba surasining 46-oyatda shunday deydi. Walau aradul khuruja la'addu lahu 'udda Agar bular jihad maydonga chiqishga niyat qilganlarda edi, la addu lahu uddatan. Albatta unga tayyorgarlik ko'rar edilar. Walakin Allahum bi'athahum, lekin Alloh taolo ularning turishini xohlamadi, yomon ko'rdi. Fasabbatahum Alloh taolo ularni o'tirgizib qo'ydi. Va qila qudu ma'al qa'idin. Va ularga aytildiki, Jihad qilmay uylarda o'tirganlar bilan o'tirib turinglar. Demak, jihad va qitolning bosqichlari shunday ekan. Iroda, i'dod, turish. Birinchi inson iroda qilar ekan, ikkinchi o'rinda i'dod qilar ekan, uchinchi o'rinda turar ekan. Chiqar ekan ularga qarshi. Va agar shu niyat bo'lmasa, qilmas ekan buni. Agar va agar maydonga chiqish niyati bo'lmasa u shundan bittasini ham qilmas ekan وتتكون إرادة القتال بعد نضوج العاطفة الدينية والقناعة بالقتال و وشو قتال إرادة سي. قتال نية قچن وجود كيلاد ديني تويغو پختبو گندنكي va jang qilish to'g'risida qanoat qilgandan keyin. Qanoati bo'lmasa shuni qilolmaydi. Ke jang qilsam qanday bo'lar ekan? Qamalab ketaman, ziyon bo'ladi, uydan haydalaman ota-ona hammalasi hammalaridan ayrilib ketaman. Shu narsaga qanoat bo'lish kerak. Ke jang qilsam, undan keyin keladigan hamma musibatlarga sabr qilishim kerak. Va ajr bor, savob bor. U bu narsalarga qanoat bo'lish kerak. Ya'ni jang qilish irodasi qachon paydo bo'ladi? Dini to'yg'u puxta bo'lgandan keyin, pishgandan keyin va jangga qanoat bo'lgandan keyin paydo bo'ladi bu. Va shu narsalar qachon bo'lar ekan? Shuning uchun insonning zamiri tirik bo'lish kerak, g'ayrat bo'lish kerak. Wal qalbu saliman va qalb salomat bo'lish kerak. Har xil kasallikdan. Va xosatan dushman tashlayotgan kasalliklardan salomat bo'lish kerak. Dushman fitnalarni tashlaydi, dushman musibatlarni tashlaydi, dushman kallani buzadi, miyani buzadi. Shu hamma narsadan salomat bo'lish kerak u. Bo'lmasa mana dushman keldi, nima bo'ldi? mushkul emas, yo'llarni qurib beryapti bizga, suvni tozalab berdi, mana uylarni qurib berdi. Shunday bo'lsa uni qalbi salomat emasda, fitnalangan u dunyoga berilib ketgan odam u turmaydi shu ishga. Dushman qilayotgan zulm, jabr, barbodlik va ummatga bo'layotgan zillat, qorqulik va och qolishlik va hammasini tushunish kerak. Mana shu dushman keldi, bundan keyin shu ishlar bo'lyapti. Dushman yo'q paytda shu narsalar bo'lmagan edi. O'zimiz bog'dayni boshqalarga jo'natar edik. Hozir bular kelgandan keyin biz och qoldik. O'zimiz neftlarimiz bilan boy bo'lib yur, yursak bo'ladi dedi. Lekin hozir bizda yeshki ovqatimiz yo'q. Shu narsalarni u tushunish kerak. Va shuni tushunishlik uchun uning zamiri tirik bo'lish kerak. Va uning qalbi salomat bo'lish kerak. Bo'lmasa o'sha vatanimiz azod ekan, har xil farovonlik bor ekan. Qiz yalang'och yuradimi, o'g'il otasiga aytib, aytmay to'y qiladimi, farqi yo'q. Shunday farovonliklar ko'p davlatlarda berilyapti hozir. Xohlagan odam xohlagan ishini qiladi, erkin. Endi shu ishlardan keyin uning qalbi salomat bo'lmaydi. Salomat bo'lmasa u jihadga qanday chiqadi? U chunmaydi shu narsalarni. Dushmanning qurollarini va dushmanning fitnalarini va dushmanning aldov hiylalarini tushunmaydigan odam shu maydongacha qolmaydi birodirlar. Ammo tushundimi? Uning zamiri tirikmi? Undan keyin u nima qiladi? Fayahmilul mar'u as-silaha va yuqawim. Odam qurolni ko'taradi va kurashadi. Mana birodirlar, xulosa shu bo'ldiki, inson jihad qilish uchun jihad maydonga chiqish uchun birinchi iroda qilish kerak. Va shu iroda qachon keladi? Diniy tuyg'u puxta bo'lsa keladi. va Allohning yo'lida jihad va qitol to'g'risida uning qanoati ham bo'lish kerak. Va shu qanoat qachon keladi? Agar uning zamiri tirik bo'lsa keladi-da. Uning qalbi salomat bo'lsa kasalliklardan keladi. Iroda vujudga kelgandan keyin e'dod qilinadi, e'dod bo'lgandan keyin endi turiladi. Tushunyapsizlarmi? 3-bosqich ya 3-daraja al-aqidatul jihadiyya. Jihodiy aqida. Bo'ldi endi shu birodarimiz jihad maydoniga keldi. Oldin aytilgan ikkita narsa nima edi? Diniy va islomiy g'ayrat. U ham bor, mashalloh. Ikkinchi narsa nima? Iradatul qital, bu ham bor. Endi iradatul qital kelgandan keyin u e'dod qilish kerakdi. E'dod qilish uchun maydonga keldi. Endi unga kerak narsa nima? Jihodiy aqida. Va shu jihodiy aqida faqat tarbiya va olish bilan bo'ladi. o'zidan o'zi bo'lib ketmaydi. Ilhom bo'lmaydi unga. Albatta u tarbiyalanish kerak va boshqalardan olish kerak buni. Va shu jihodiy aqida shu hamma narsalarda eng muhim rol o'ynaydi. Nima uchun? 1 2 3 4 ta nuqtani ustoz bu yerda aytadi. Nima uchun jihodiy aqida muhim ekan? Ustoz bu yerda hoshiyada ishora qilib qo'ydiki, shu kitobning 2-juzning 1-bobda inshaalloh jihodiy aqida to'g'risida mufassal keladi. Ya'ni 8-faslda. Jihodiy aqida nima uchun kerak? فبالعقيدة الجهادية وفهم أركانها واعتقادها يكون القتال جهادا في سبيل الله لأنها توضح العزم والقصد جهاد عقيدة va jihodiy aqidaning rukunlarini va e'tiqodlarini tushungandan keyin bu qitol, bu jang Allohning yo'lida jihodga aylanadi. Jihodiy aqidani tushungandan keyin aylanadi-da bu jihodga. Bo'lmasa mafiyalar ham jang qiladi. Bo'lmasa o'g'rilar, qaroqchilar ham jang qiladi. Jang qilish u jihodga qachon aylanadi? Jihodiy aqidani tushungandan keyin aylanadi. Zaraka shu jihodiy aqida nima uchun shu azimat qilingan va nima uchun iroda qilingan shuni tushuntirib beradi. Va o'sha maqsad nima? Ya'ni shu jang nima uchun biz qilyapmiz? U nima? U mana shundan iborat. Man qatala litakuna kalimatullohi hiyal ulya fa huwa fi sabilillah. Kimki Alloh taolaning kalimasi oliy bo'lsin deb jihad qilsa, o'sha odam fi sabilillah mujohid bo'lar ekan. حيث أن القتيل في ذلك هو الشهيد وإلا فلا وشunga binoan shu maqsad uchun qatl bo'ladigan odam shahid bo'lar ekan, bo'lmasa bo'lmas ekan. Mana endi qanday oshkor bo'lib ketdi-da? Demokratlar ham jang qiladi. Mana bu Jayshul Hur degan Jayshul Xar eshakning lashkari Suriyada. Bu jang qilmadimi? Jang qildi. Lekin u fi sabilillah emas. Shuni tushundikda biz buni. Aqida, jihodi aqidani ozgina o'qidik, mana shuning uchun bo'ldik. Ke ular a'loi kalimatulloh uchun chiqmagan. Ular faqat nima uchun chiqqan? Ke Suriyada Sunni mintaqasida biz hukumatimiz bo'lsin. Va shu o'yin Amerikadan bo'lyapti bu. Shu o'yinni Amerika o'zi tuzatgan. Sizlar agar islayotgan bo'lsizlar, bu Jayshul Hur chiqqan vaqtida jihod yo'q edi Suriyada. To'g'rimi? bir xabar chiqdi ki Suriyada armiya ikkiga bo'linib ketdi. Va sizlar vallohu alam ko'pchilik shuni bilmaydi ki Jayshul Hur bu sunniylar emas. Jayshul Hurda hammalar sunniylar emas. Jayshul Hurda Shiya ham bor, Nusayri ham bor, Sunni ham bor. U Jayshul Hurda u erkin armiyada u. Ularning e'tiqodi demokratizm. Bu demokratizm bo'lgandan keyin sunniy bo'lsinmi, shiya bo'lsinmi, nima farqi bor? Ularning maqsadi faqat shuki, Bashar al Asadning oilasida hozir hukumat cheklanib turibdi. Shu faqat ularga bo'lmasin, bu ozgina-ozgina biz ham yeylik. Maqsad faqat shu. U Suriya musulmonlariga ya sunnilarning huquqlarini olib beradi degan gap yo'q, birodirlar. Shuni biz ko'p yaxshi tushunib olishimiz kerak. Bu Jayshul Hur bu bir demokrat jamoat. Demokratlar ham jang qiladi. Bunga ajablanmasligimiz kerak. Mana Hamas jang qiladi. Demokrat bu. Mana shu jihodiy aqida orqali biz shuni tushundik. Ki jihodiy aqida bizga nima deydi? Ki shu jangni jihad fi sabilillahga aylantiraylik. U qanday aylanadi? Man qatala litakuna kalimatullohi hiyal ulya. Shun bilan aylanar ekan. Allohning kalimasi oliy bo'lsin deb jang qilsa, bo'ldi u jihad fi sabilillahga aylanib ketadi. va o'sha jangda qatl bo'ladiganlar shahid bo'lib ketadilar. Mana Pokistonda bu savol hozir ko'p bo'lyapti televizionlarda ham. Pokistoni fojilar bular shahidmi yo shahid emasmi? O'tgan darsda ham aytganman shuni. Shunda Mavlana Abdulaziz Lol masjidining mudiri shu javobni berdi. U shahid emasmi, shahidmi, u muhim emas men uchun dedi. Mana shu hadisni o'qib berdi. Pokiston fauj u e'loi kalimatulloh uchun urushyaptimi yo amerikaga xizmat qilyaptimi amerikaga xizmat qilyapti e'loi kalimatulloh bilan uni nima ishi bor bo'ldi unday bo'lsa shahid emas u gap tugadi ko'p oson lo'ndagina javobda u misol uchun ikkita guruh urushdi endi bu urush bu jihodmi yo jihod emasmi bularda qatl bo'layotganlar shahidmi yo shahid emasmi shuni tushunishingiz kerak allohning habibi Muhammad sallallohu alayhi vasallam ummatga mana bu tarozuni topshirib qo'ygan. Mana shu tarozida o'lchab qo'yinglar. Alloh uchun jang qildimi? Alloh uchun bo'lgan bo'lsa shahid bo'ldi mana. Bu jihad ekan va bunda qatl bo'layotganlar shahid ekan. Agar unday bo'lmasa, u jihad ham emas, shahid ham emas. Mana Pokistonda Balochistonliklar urushyapti. Mayli ular mazlum, biz tan olamiz buni. Va bir ikkita bayonotlarni ham alhamdulillah urduchada chiqarganmiz. Ularning mazlumligini aytib Lekin ular millatchi. Tushunyapsizlarmi? Ular millatchi. Ularning uliklarini biz shahid deya olmaymiz. Ularning jangini biz jihod deya olmaymiz. Gap tamam bo'ldi. O'lchov shu. Mansab uchun urushyaptiganlar, amirlik uchun urushyaptiganlar, vatan uchun urushyaptiganlar, qavm uchun urushyaptiganlar. Bulardan bittasi ham jihad emas va bittasi ham shahid emas birodirlar. Mana shu jihodiy aqida bilan biz birodarlar shuning uchun o'ldik mana qaranglar qancha oson bo'ldi ikkinchi nuqta وبالعقيدة الجهادية يعرف المرء أحكام هذه الفريضة وآدابها ومقتضياتها ويقدم على القتل على بينة وبصيرة من ربه ودينه يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا Shu jihodiy aqida orqali inson jihodning hukmlarini biladi. Jihodning odoblarini biladi. Jihodning talablarini, zaruratlarini tushunadi. Ya'ni jihodga hozir nima kerak ekan? U hozir qilish kerakmi yo qilmaslik kerakmi? Tushunyapsizlarmi? Hozir qilish kerakmi yo qilmaslik kerakmi? Va shu jihodning foydasi ko'pmi yo ziyoni ko'pmi? Va bayroqimiz to'g'rimi yo to'g'ri emasmi? Bayroq degan bu latta emas. Bayroq degan manhaj, aqida va biz jang boshlab ketsak, undan keyin javoblar keladi. Biz ham munosib javob bera olamizmi yo bera olmaymizmi? Shu hamma narsani aqida tushuntiradi bizga. Va kimni o'ldirish kerak, va kimni o'ldirmaslik kerak, shuni ham bizga aqida tushuntiradi. Jihodiy aqida bizga shuni tushuntirib beradi. jihodiy aqida bo'lsa odamda, undan keyin u qatl qiladigan odamni dalil bilan, hujjat bilan, mukammal basirat bilan va mukammal diniy asosiga shu ishni qiladi. Zeraki Alloh taolo Niso surasining 94-oyatda shunday deydi: Ya ayyuhallazina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu Ey iymon keltirganlar, agar sizlar Allohning yo'lida safar qilsizlar, jihad uchun chiqsizlar, fatabayyanu tekshiringlar. Nima ish qilyapsizlar, shuni tekshiringlar. Qaysi ishni qilmoqchi bo'lgansizlar, uni tekshiringlar. Va la taqulu liman alqa ilaykumus salama lasta mu'mina. Bu kimki sizlarga salom bersa, ya amonlik bersa, uni sen musulmon mas mu'min mas demanglar. Tabtaguna aradal hayatid dunya fa indallohi maghanimu kathira. Sizlar dunyo matoni izlab yuribsizlar. Vaholaki Alloh taolaning oldida, Allohning nazdida ko'p g'animatlar bor. Shunday bo'lsa kerak deb o'ldirib tashlamanglar odamlarni. Shunday bo'lsa kerak, shubhamiz ko'p. Buni josus bo'lsa kerak deb o'ldirib tashlamanglar. Kazalika kuntum min qablu. Sizlar ham oldin shunday bo'lgan edilar. Sizlar ham oldin gunohlarni qilib yurgansizlar. Sizlar ham oldin kofir bo'lgansizlar. Mushrik bo'lgansizlar. Sahobalarga aytilyapti-da bu. Sizlar ham oldin gunohkor bo'lgansizlar. Famanallohu alaykum Alloh taolo sizlarga yaxshilik qildi, sizlarga Alloh taolo ihson qildi. Fatabayyanu. Demak, tekshiringlar. ikki marta Alloh taolo shu oyatda aytayapti, birodarlar. Tekshiringlar deyapti. Yo'lda safar qilayotganda ham tekshiringlar dedi. Kimga qarab jihodga harakat qildinglar? Undan keyin sizlarga biron kishi yo'liq qo'ysa yo'lda, u sizlarga salom bersa, amonlik bersa, uni sen musulmon emassan deb bildirib tashlamanglar. Agar g'animat uchun qilayotgan bo'lsanglar, Allohning oldida, meni oldimda Alloh taolo dedi, ko'p g'animatlar bor. Sizlar ham oldin xuddi shunda bo'lgan edilar. Kufr qilar edilar, shirk qilar edilar, gunoh qilar edilar, xato qilar edilar. Alloh taolo sizlarga yaxshilik qildi, endi boshqalarga ham yaxshilik qilinglar. Fatabayyanu tekshiringlar hamma ishlarni. Shubha bilan, noto'g'ri dalillar, hujjatlar bilan odamlarga qatl iqdomni qilmanglar. Innalloha kana bima ta'maluna khabira. Alloh taolo sizlar nima ishni qilsalar ham hammasidan xabardor ekan. Dunyoni aldasa bo'ladi, nafarlarni aldasa bo'ladi. Unga bunday desa, bunga unday desa bo'ladi dunyoda, lekin Allohni hech kim aldalmaydi. Mana shu narsalarni biz qanday tushunamiz, birodarlar? Shu jihodiy aqida bilan tushunamiz. Jihodiy aqida bo'lmasa, bu bechora birodarlarimiz qo'g'irchoq bo'lib ketadi. Robotga o'xshaydi, robotga. Buni qil qiladi, uni qilma qilmaydi. U bilmaydi, nima uchun qildim, nima uchun qilmadim. Shuning uchun jihodiy aqida albatta bo'lish kerak. Maydonga tushdimi? Endi jihodiy aqida albatta bo'lish kerak. Qaysi narsa jihod shuni tushunish uchun albatta aqida kerakda. Oldin ham Jazoir voqealarini aytib berdik. 6-faslda. Yana ham shunday ba'zi ishlar ko'rinib turadi. Falonchidan pul so'ramaymizmi dedi. Uni nima gunohi bor? E, uni 10 ta mashinasi bor dedi. Katta uni uyi bor. Bu nishta oshxonalari bor, nishta tijorat kompaniyalari bor. Bu gunoh bo'lmasa kerak. Yo, nima uchun jihodga yordam qilmaydi? Bo'ldi, endi bechoraga telefon ketdi. Ya'ni shu boylik Gunoh bo'lmasa kerak? Yo'q. U nimaga jihodga yordam qilmaydi? U zakot bermaydi, unday qiladi, bunday qiladi. Endi bir asossiz gaplar aytiladi. Undan keyin telefon ketadi unga. Mana shuncha pul jo'natasan bo'lmasa. Ba'zi birodirlar kelib so'radi. Men aytdim, "Ha, bo'ladi bu kommunistlarning dinida bo'ladi. Ammo biz dinimizda bo'lmaydi." kommunistlar u boylikka qarshi chiqqan ular. Zohirda. Keyin o'zlari ham shunday bo'lib ketgan ular. Hammalarga bir xil huquq beramiz deb chiqqanda ular nimaga bunda 10 ta mashina bo'ladi, menda bitta ham yo'q. Bo'ldi bu 10 tasini 9 ta odamga tarqatib qo'ydi. Lekin keyin ular badbaxtlar kapitalizmdan ular battar bo'lib ketdi. Sanduq sanduq tillalar Leninning uydan chiqdi dedi. o'zining tobuti ham kristalda turibdi. Qanday barobarlik bo'ldi? Hammasi nifoq, badbaxtlik. u birodarga aytildiki, bu joiz, lekin kommunistlarning dinida, musulmonlarning dinida bu joiz emas. Jihodga pul bermaydi. Borib so'raysiz, bersa berdi, bermasa endi Amirul mo'minin emassizda. Xilofatingiz yo'q. To'g'rimi? U ribo qiladi, u qiladi, bu qiladi, endi bu hamma gaplarga asos ham kerak. Bir. Ikkinchi masala shuki, siz kontrolingiz bormi? Hukumatingiz yo'q, imoratingiz yo'q. Siz qanday shu ishlarni qilasiz? Shuning uchun birodarlar, bu jihodiy aqidani tushunmagan odam ko'p katta-katta xatolarni qiladi. Nima uchun men jihod qilyapman? Bu meni qaysi ishim jihod ekan? Shuni tushunish kerak odam. Shuning uchun Alloh taolo mana qaranglar ko'p tafakkur qilishimiz kerak, birodirlar. Bu Alloh taolaning Niso surasining 94-oyatga bir tafakkur qilaylik. Alloh taolo ikki marta fatabayyanu fatabayyanu deyapti bu oyat. Tekshiringlar, tekshiringlar va bu oyat xos mujohidlar uchun. Zeraki Qur'on Karimda fi sabilillah mutlaq kelsa hech qanday qaydsiz undan murod jihad bo'ladi. كما قال الإمام الشافعي رحمه الله الشافعي رحمه الله شن دي dediler. Üçüncü نقطة وبالعقيدة الجهادية وأركانها يرسخ في النفس المجاهد المنهج والفكر الجهادي والوعي الكامل بناء على معرفة أحكام الله الشرعية وبناء على فهم مقتضيات هذه الأحكام من فقه الواقع الذي يدور من حوله Bu عقيدة وأنين أركان onun arkanları مجاهدنين zamirida, mujohidning qalbida jihodiy manhaj va jihodiy fikr puxtalanadi va jihodiy tushunchasi puxtalanadi. Mukammal bir qanoat unda bo'ladi. Va nimaga asosan bo'ladi? Leninning gaplariga asosan bo'ladimi? Ya Masulining gaplariga asosan bo'ladimi? Yo'q. Buning asosi bor. Binaan ala ma'rifati ahkamillahi shar'iyya. Alloh taolaning shar'iy hukmlarini bilish asosiga bo'ladi. Shariatni biladi u, mana bildi. Shariatni bildi, mana shu asos bo'ldi. Shariat ilmini, shariat hukmlarini bilish unga asos ekan. Va shuni oldin ham aytganmiz. Kish faqat shariatni bilsa bo'lmaydi, birodirlar. Voqiligini ham bilish kerak. Hozir siz bu yerda sigaret chekadi deb nahyanil munkar boshlab ketsangiz, hamma uylaringizdan chiqarib yuboradi ansorlar. Ansorlar hammamizni uylardan chiqarib yuboradi. Va hokazo boshqa narsalarga taqqoslasak bo'lar. Madomiki kufr bo'lmasa, sabr qilishimiz kerak. Zaraki biz qudratimiz yo'q. To'g'rimi? O'tirishga 1 sm joyimiz yo'q. Va biz unday qilamiz, bunday qilamiz deb o'tirsak, noto'g'ri bo'lsa kerak. Mana shuning uchun aytilyaptiki, va voqilikka qarab atrofimizda bor voqilikka qarab shu hukmlarning talabi nima ekan shuni ham tushunish kerak ya'ni shariatni ham bilish kerak va voqilikka binoan endi men nima qilishim kerak shuni ham tushunish kerak bu asosni tushungandan keyin mujohidning qalbida mujohidning fikrida nafsida zamirida jihodiy fikr manhajiy fikr puxtalanadi jihodiy aqida bo'lmasa shu narsalarni tushunmaydi xohlagan ishlarni qilib tashlaydi bir necha kun bir necha oy bir necha yildan keyin buzilib ketadi hamma tartiblar nimaga asosi yo'qda asos bo'lishligi uchun albatta jihodiy aqidani tushunish kerak tushunyapsizlarmi birodarlar faqat shariatni bilsa voqelikni bilmasa ko'p mushkulotlar bo'lar ekan misol uchun qaranglar hozir biz bir joyda yashaymiz shariatni bilamizki bu yerda jihod qilish kerak jang qilish kerak odamlar ko'p munkar ishlarni qiladi va uni qiladi buni qiladi lekin bizga joy ham bergan ya'ni bizga qarshilik qilmaydi ular lekin o'zlari buzilib ketyapti endi shariatni bilamizki kim sizlardan bironta munkarni ko'rgan bo'lsa qo'li bilan uni o'zgartirsin ya tili bilan ya qalbi bilan endi voqelikni ham qarashimiz kerak endi voqelikka ham nazar solishimiz kerak. Atrofimizda bor voqelik shu ekan, endi biz bir narsa qilsak qanday bo'lar ekan shuni ham tushunishimiz kerak. Buni chinmay bironta ish boshlanib ketsa, buning zarari ko'p katta bo'ladi. Va shunga hujjat birodirlar, payg'ambar alayhisolatu vasallamning bir amali ki, u kishi fitna bo'ladi deb Ka'batullohning darvozasini va binoni va hatimni to'g'irlamaganlar. bo'lmasa bu noto'g'ri bino bu. Tushunyapsizlarmi? Bo'lmasa bu binoning tariqasi hozir ham shu tariqa. Bu noto'g'ri. Ibrohim alayhisolatu vassalomning vaqtida shu bino shunday bo'lmagan birodirlar. Buning darvozasi yer bilan barobar bo'lgan va hatim degan joy bu xonaning ichida bo'lgan, tashqarida bo'lmagan va kirish chiqish uchun ikkita darvoza bo'lgan. Payg'ambar alayhisolatu vasallam men shuni agar fitna bo'lish xatari bo'lmaganda edi, almashtirib qo'yar edim deganlar. Mana bu ne tushunish birodirlar. Tushunyapsizlarmi? Va payg'ambar alayhisolatu vasallam ba'zida kichkina bola yig'lasa namozni qisqartirib qo'yardilar. Mana bu voqelikni tushunishlik. Yo'q, nima uchun yig'laydi u bola? deb o'tursangiz ishingiz buzilib ketadi. 4-nuqta. وبدون العقيدة الجهادية إما أن يحبط العمل ويسوء المصير لا سمح الله ولا قدر Uchta nuqtalarda aytdiki, jihodiy aqida bo'lsa shunday bo'ladi, jihodiy aqida bo'lsa shunday bo'ladi. Uchta nuqtada shunday aytdi. Ma jihodiy aqida bo'lmasa-chi? Ustoz aytadiki, Alloh saqlasin, jihodiy aqida bo'lmasa, amallar havata bo'lib ketadi va oqibat yomon bo'lib ketadi. Ya va shu yo'lning musibatlaridan qatl, asirlik, darbadarlik shundan charchab tashlab ketadi jihad maydonini. Fahiya damin ba'dallohi taala. Ustoz aytadiki, bu jihodiy aqida Alloh taoladan keyin mujohidni sobit qadam qilishlik uchun o'zining niyatida, azimatida dunyoda bo'layotgan tashviqot janglarning oldida tur berish uchun bu aqida Alloh taoladan keyin zamonat ekan bu. Kafolat shu ekan. Garantiya shu ekan. Aqida bo'lsa shu odamga garantiya bor. Birinchi o'rinda Alloh taolo ya'ni. Alloh taolo xohlasa bo'ladi. Ikkinchi o'rinda aqida. Aqida bu insonni saqlaydi va insonga zamonat beriladi. va insonga zamonat beradi, kafolat beradi. Ke bu shu e'lomiy tashviqoti adashtirish to'fonning ichida ham sobit qilim turadi. O'zining niyatida mustahkam turadi, azimatda sabr qiladi. Shu aqida buni har xil musibatlar, fitnalar va qishab ketayotgan yo'llar shunga shunda bunga tushuncha beradi. Yo'llama beradi. Birodirlar, hammamizda ma'lumot bor. Ki bugungi kunda bu tabliğat, tashviqat, e'lon shunday jihad mujohidlarga qarshi ishlayaptiki, oldin shu bo'lmagan. Tufonga o'xshaydi bu. Va shu maydonda agar faqat soqali yo'q, galustik taqib olgan va shimlarni kiyib o'tirgan odamlar bo'lganda mayli edi. Hozir Pentagonning muftilari ham bor. ishg'olgarlarning mullalari ham bor. Uzun-uzun soqollar bilan, katta-katta sallalar bilan va poplarga o'xshaydigan kiyimlarni kiyib ular o'tiradi va har xil fatvolarni berib turadi. Bu jihod emas ekan, bu jihad ekan, unday ekan, bunday ekan, odamni adashtirib tashlaydi. Shu narsa agar aqida bo'lmasa insonni Allohning yo'lida adashtirib qo'yadi. Bu tufon bu. Bu tufonning oldida tur berish oson emas. Fala budda lil amilina fi majalil muqawamati wal jihad wal amal al askari al mubashir ضد a'da'i Allah an yakuna lahum ulama'uhum munfakkiruhum. Shuning uchun ustoz aytadiki, zarur shu zarurki kurash maydonida, jihad maydonida va askariy ishlarda ishlaydiganlarga o'zlariga xos muftilar bo'lish kerak. O'zlariga xos mufakkirlar bo'lish kerak. Va o'zlariga manhajni tushuntiradigan, fikrni tushuntiradigan ilmliklar va ahl layoqatlik odamlar bo'lish kerak. Va mujohidlarning o'zlariga xos i'lom va tashviqot, targ'ibot bo'lish kerak. لتوجيه العواطف الجياشة في نفوس المؤمنين وتحويلها عبر الإعلام والدعاية الجهادية إلى إرادة قتال تاكي شو mujohidlarga xos bo'lgan olimlar, mufakkirlar, manhajiy ilm, ilmlik odamlar, fikriy ilmlik odamlar va ularning targ'iboti, kitoblar, tashviqot uchun chiqarilayotgan kitoblari bo'lsin, da'vatlari bo'lsin, filmlari bo'lsin, bu nima qilish kerak? Bu musulmon odamlarning qalblarida qaynab turgan tuyg'u va musulmon odamlarning qalblarida paydo bo'lgan diniy hissiyotni irodatul qitolga aylantirish kerak. Jang irodasiga buni almashtirish kerak u. G'ayrat bor bularda. Mu'minlarning qalbida g'ayrat bor, tuyg'u va hissiyot bor. Lekin buni endi irodatul qital jang irodasiga aylantirishlik uchun, jang irodasiga kuchaytirishlik uchun nima kerak? Tashviqot kerak. Targ'ibot kerak. Bu tashviqot orqali, bu jihodiy da'vatlar, bayonotlar, kitoblar orqali buni bu tuyg'uni irodaga almashtirish kerak. Shuni kim qiladi? Hayatu kibori umala qiladimi? Kim qiladi buni? O'zbekistonda o'tirgan Turkistonda o'tirgan, bizda Berma Arakanda o'tirgan bu munofiq mullalar qiladimi? Yo'q. Buni albatta mujohidlar o'zlari qilish kerak. Mujohidlarning o'zlarining mullalari, o'zlarining mufakkirlari, o'zlarining muftilari bo'lish kerak. Ular shu ishni qiladi. Tushunalik bo'lyaptimi? Bu musulmonlarning qalblarida qaynab turgan bu to'yg'ini, hissiyotlarni qital irodasiga aylantirib qo'yish kerak. Undan keyin uni puxtalashtirish kerak, uni tozalash kerak va bu ishlar orqali musulmon avlodlar, musulmon nasllar kofirlarga qarshi kurashib, kurashib yuradi inshaalloh. Meros bo'lib ketadi. Alhamdulillah biz chiqdik. Biz ham shu jihodiy aqidani boshqalarga meros qilib ko'chirib bersak, ular ham turadi undan keyin ular ham shuna qiladi inshaalloh shunday bo'lib shu jihad qiyomatgacha davom etadi ustoz bu yerda aytadiki bir achchiq haqiqatni aytishim kerak bir achchiq haqiqatni aytishim kerak dedi u nima Ke muxlis musulmon yigitlardan ko'pchilik asharatul malayin 10 millionlab yigitlar shu ummatga kelyotgan shu musibatlarni ko'rib hayron bo'lib yuribdi. Yo'l topilmayapti. Nima qilish kerak tushunmaydi. Shunday emaski ularda g'ayrat yo'q. Bor birodarlar, g'ayrat bor ularda. Lekin ular hayron. Nimaga ishlardan keladi, televizionni ochsa, bir munofiq mulla o'tiradi. Ya bir yana soqoli yo'q, burti ham yo'q, aqli ham yo'q, bir dinshanos chiqadi. u qancha dinshanoslik qilsa shuncha uni puli ko'payadi oylikka qarab dinni sotadi endi shu bechora musulmon yigitlar nima qilsin ular ular mana shu diniy hissiyotning achchig'i bilan aylanib yuradi bir narsa qilishimiz kerak deydi lekin yana o'tirib qoladi yatajarraunal hasarat val ular ko'p hasratlarni yutib oladi ko'p achchiq narsalarni yotib yotib yotib yuradi. Va ulardan ba'zilar bir ikkita amaliyotlarni ham qilib tashlaydi. Lekin foydasiz. Jirakim manhaj yo'q, aqida yo'q, hech narsa yo'q, tushunmaydi. Va shu islomiy va diniy tuyg'u birodirlar ko'pchilikda irodatul qitalga aylanmayapti. Ozgina odamlar bor, ozgina toifa bor. Ular jang qilamiz deb iroda qilib turibdi. 100 ta bu yerda bor, 100 ta yerda bor. Va ba'zi joylarda 10 ta bor va ba'zi joylarda bitta bor. Bo'lmasa aslan 10 millionlab bor. 10 millionlab yigitlarimiz, musulmon shaboblarimiz bu dushmanga qarshi kurash qilmoqchi, lekin qanday qilishni bilmaydi. Maydonga kim ularni yo'l qilib beradi va qanday tartib qiladi hech narsani tushunmaydi ular shu bir achchiq haqiqat deydi shuning uchun birodarlar biz bu da'vatiy ishlarda jihodiy aqidani tushuntirishga ham ko'p harakat qilishimiz kerak jihodiy aqidani tushuntirib olib borsak inshaalloh ummat tiriladi va qavm tiriladi va shu ummat musulmon ummat musulmon qavm o'zi bir tirik qolmasdan. Bu uxlab qolgan sher bu. U sher uxlab qolsa ham xatarlik bo'ladi. Shuning uchun birodarlar, noumid bo'lmaylik, balki qaysi aqida bizni bu yoqqacha olib keldi, shu aqidani biz boshqalarga ham beraylik. Baxillik qilmaylik. Alloh taolo o'zi muvaffaq qilsin. Va sallallohu ala sayyidina va habibina Muhammad va ala alihi va sahbihi va baraka va sallam. Jazakumullohu khayran. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته